Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, današnji gost je gospodin Ljubomir Božić iz Hrvatske udruge Linus korisnika Karlovac. Pozdrav. E, lijep pozdrav svima. Evo, danas ćemo malo razgovarati općenito o e, ulozi Hulka u Karlovcu, šta je to Linux, šta je e, softver otvorenog koda, e, kakve to veze ima sa organizacijama civilnog društva, kako Hulk podržava i potpomaže lokalnu zajednicu, malo o njihovim akcijama u Karlovcu šire tako vezama sa organizacijama sličnima iz Hrvatske, iz Europe, svijeta, vjerujem da ste povezani dosta dobro. Pa onako kako ide suradnja preko interneta, uvijek se nađe interesenata iz ostalih e, udruga Linux korisnika i samih korisnika koji su uvijek voljni doći na naše konferencije koje organiziramo svake godine predstavljajući e, svoj software, softver na kojem rade ili čisto promičući otvorene standarde i software koji je baziran na principima otvorena koda. Ok, možda za početak malo ono predstaviti Hulk, koliko vas ima, kad ste se skupili, zašto ste se skupili, šta radite i tako dalje, kakve su vam aktivnosti? Pa ja se sad stvarno <laughs> ne znam koliki je točan broj e, koliko Hulk ima službeno članova, to bi morao provjeriti. Ne znam koliko ih ono službeno plaća članarinu, koliko je ovako e, registrirano članova, ali službeno je Hulk osnovan 1996. godine E, Hulk znači dolazi skraćenica od Hrvatske udruge Linux korisnika, je naravno neprofitna udruga građana koja promiče razvoj i upotrebu e, GNU Linux e, operativnog sustava i ostale programske podrške koja je bazirana na principima otvorenog koda, znači open source. Inače Hulk održava i centralni Linux portal u Hrvatskoj www.linux.hr na kojem možete naći vijesti i sve relevantne informacije e, o zbivanju u open source svijetu u Hrvatskoj. Također organiziramo i godišnju, godišnju i središnju zapravo Linux konferenciju e, koju radimo u suradnji sa OpenHR-om. E, naša konferencija je, ajmo reći, izričito naša što se tiče Linuxa se zove CLUC, odnosno ili CLAC ili kako već hoćete, Creation Linux Users Conference, a dan prije uvijek su dani otvorenih sustava gdje se prezentira općenito sami otvoreni sustav i neovisno da li je to za Linux ili neki drugi operativni sustav koji je isto tako e, baziran na principima otvorenog koda. Može onda malo samo pojasniti slušateljima koji baš nisu upoznati šta to uopće je Linux? Ono, vjerojatno su većina njih čuli za Windows, a koja je sada razlika Windows-Linux? Pa ako možemo to nekako možda svesna najjednostavnije. Znači, Linux je operativni sustav kao što su i Windowsi. Pa razlika između Windowsa i Linuxa je u tome što je Windows takozvani vlasnički software, znači zatvorenog koda, razvija ga jedna kompanija koja ima svoje programere koji, koji rade na razvoju e, tog operativnog sustava, dok je, znači, ajmo reći, e, e, to je operativni sustav koji nastaje centralizirano više znači jel, i pod kontrolom jedne kompanije. Dok je Linux e, sustav koji je mm, baziran na principima otvorenog koda, znači svako ima pravo e, vidjeti taj kod, modificirati ga, prilagoditi ga svojim potrebama, koristiti ga, naravno sve besplatno i naravno pridonosi daljem razvoju tog softvera. E, sam razvoj nije nije centraliziran, već je distribuiran pošto se programeri, odnosno e, oni koji rade na razvoju e, Linuxa, e, samog Linuxa, se nalaze po cijelom svijetu. Jel? Znači, većina komunikacije se odvija putem interneta, e-mailovima, mailing listama, različitim forumima i tako dalje. Naravno, postoje ljudi koji su zbog svog iskustva zaduženi da rade na određenim i da kontroliraju određeni dio određeni dio ovaj samog kode tako, tako da zapravo e, je distribuirano, no međutim nije da je baš, ajmo reći, anarhija, znači zna se ko je za šta zadužen tu i na taj način ovaj, ide, ide i sam razvoj. Znači, razmjena informacija e, je slobodna, za razliku od, od Windowsa kao zatvorenog sustava gdje razmjena informacija gotovo da i nema pa ovdje stalno pričaš sloboda, pa ovaj open source ili free open source software, dakle opet sloboda. došli smo do toga da e, sami korisnici imaju tu slobodu nešto mijenjati, popravljati ili ono ukazivati na nekakve probleme ukoliko im se nađu prilikom rada sa slobodnim softverom. Pa kao prvo i sloboda, ja bih rekao i sloboda korištenja, znači sloboda izbora možete birati što želite koristiti, što ne, da, da niste vezani samo za jednu platformu ili samo za jedan operativni sustav. E, drugo, ono što nije zanemarivo e, je sloboda i u tome da e, kako god ste vi materijalnog statusa, vi možete taj softver dobiti i koristiti. Znači imali vi, vi novaca ili ne. A to je nešto što je pogotovo, ajmo reći sad je to dosta aktualno što se tiče zemalja u razvoju i tako dalje, koji jednostavno nemaju ni tolikih sredstava i tolikih resursa e, za plaćanje velikog broja licenci, e, recimo konkretno za Windows i tako dalje, i koji, jednostavno ne žele u tom slučaju i kasnije biti vezani za taj softver vezani e, nadogradnjama, novim verzijama, novim formatima i tako dalje. Gdje ste vi onda uložili veliku količinu novca opremili ste svoju ili državnu upravu e, ili školstvo ili tako nešto i kasnije kad e, nove verzije i novi formati stižu, vi više manje morate i prisiljeni ste nadograđivati svoj softver i plaćati te nadogradnje. Dok kod e, sustava baziranog na principima otvorenog koda to nije, to nije slučaj, odnosno vi možete kao prvo sami prilagođavati taj softver, znači možete i E, sam razvoj i, i, one razvijatelje koje ćete platiti, e, možete sami organizirati tim koji bi vam to radio i tako dalje. Ok, ja mislim da je ovo bilo za, ovak za uvod u otvoreni kod, odnosno Linux svi koji, koji će biti zainteresirani mogu se i dalje javljati. Evo mi sada malo zasvirat pa ćemo onda nastaviti. Ponovo smo u studiju u emisiji Sektor 3. Današnji gosti Ljubomir Božić iz Hrvatske udruge Linux korisnika iz Karlovca. U prvom dijelu smo pričali malo o samoj organizaciji Hulk Karlovac, malo o Linuxu, malo o slobodnom softveru. Sada nastavljamo dakle sa suradnjom sa drugim organizacijama unutar Hulka, malo o lokalizaciji. Pa što se tiče suradnje, ja bih se možda okrenuo više tu na ovaj lokalni dio što radimo u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, a sama lokalizacija i prilagođavanje softvera e, hrvatskom podneblju u većini slučajeva se to može shvatiti kao prevođenje softvera, znači prevođenje sa engleskog jezika i na taj način e, dostupnosti tog softvera i na hrvatskom jeziku. Konkretno, velik projekt koji je Hulk kompletno organizirao i napravio bili su e, takozvani prevodilački maratoni, maratoni prevođenja ne samo Linuxa kao operativnog sustava, već određenih aplikacija koje radi pod Linuxom, prvenstveno tu mislim na OpenOffice, znači OpenOffice kao jedan pandan Microsoft Officeu sa vrlo sličnim mogućnostima koji je također besplatan, e, čije je sučelje, znači onaj GUI, jel, sučelje je kompletno prevedeno, čak u suradnji sa izdavačkom tvrtkom Promilije e, to sučelje je lektorirano, tako da je fino onako lijepo ispravno po pravopisu i tako i e, dosta velik rad je bio na prevođenju e, Gnom sučelja i KD sučelja koji, na, do, koji su jedno od najpopularnijih na Linuxu koji se koristi. Također e, prevodio se mislim i jedan dio stvari oko samih distribucija kao što su Red Hat, kao što su Suse, Mandriva i tako, ali mislim onaj glavni dio projekta koji je, koji je preveden i po meni onako najvažnije baš taj sam Open Office je bili skroz preveden, i na, skroz preveden i aktualne, aktualne verzije možete uvijek skinuti sa www.linux.hr gdje je znači i kompletna instalacijska procedura, e, dodani su hrvatski rječnici pravopisa i tako dalje, tako dalje. Znači to je ono što je maksimalno moguće bilo napraviti za to. Sljedeći posao Znači, znači velik dio posla koji je ostao to je prevođenje helpa, odnosno dokumentacije. Za to za sada pronalazimo način i modalitet na koji način to najbolje napraviti, pošto toga ima strahovito puno. Znači, da li nekako uspjet e, doći do nekakvih novčanih sredstava pa dati to profesionalnim prevoditeljima da prevode, napraviti nekakvu suradnju možda sa filozofskim fakultetom pa da, da, nam studenti možda tamo pomogu znači u okviru nekakvih njihovih projekata ili, ili nešto drugo, ne znam. Koliko Hulk organizacija u biti, to iz koliko gradova sudjeluje lokalizaciji. Pa Denis Lasković je napravio jedan izvrstan sustav online prevođenja. Znači imamo jedan sajt, centralni sajt za lokalizaciju e, gdje je on napravio jedan softver pomoću kojeg se može vrlo jednostavno online prevoditi. Maratoni su jedno vrijeme bili ne znam, na karnetu, na nekom fakultetu ili tako, znači ljudi su se došli, skupli na jedno mjesto, onda su svi zajedno prevodili. Kasniji maratoni koji su bili, bili su ono, da, da se ekipa okupila čisto da im bude malo zabavnije, no bilo je ljudi koji recimo nisu mogli doći i, i tako dalje, koji su od kuće prevodili u isto vrijeme. Tako da je, ono, mogli su iz, iz cijele Hrvatske zapravo ljudi prevoditi. Tako da ja, ja ne znam zapravo točnu statistiku, jer dakle. nemamo statistiku po podružnicama, po podružnicama Hulka, već na, na sajtu postoji statistika samo po prevoditeljima, pa se može isto vidjeti ko je koliko preveo i tako. Pa koliko je jak Hulk? Je li zastupljen u svim gradovima Hrvatske ili... Pa ne, nažalost nije zastupljen u svim gradovima Hrvatske i nas, evo čak i u Karlovcu nema nas puno, tako da ono što mi isto tako limitirano možemo tu napraviti i što smo radili u Karlovcu u suradnji sa udrugom domaći na Gazi su bile određene radionice, prezentacije različitih distribucija, prezentacije samog e, Linuxa, prezentacije sučelja, e, za korištenje onda imali smo i takozvane install fest radionice koje su trajale po cijeli dan gdje su onda kogod je htio mogao donijeti svoj kompjuter od kuće ili laptop i oni su mu članovi udruge Linux korisnika koji su tad bili tamo mogli ili instalirati e, Linux ili podesiti ako su već imali instalirano i tako. To se tradicionalno inače odvija svugdje u svijetu i to organiziraju lokalne udruge Linux korisnika i ono, pokušavamo raditi na nekakvoj na ovaj, i sad sljedeći projekt bi nam bio napraviti baš jedan cjeloviti Linux tečaj ajmo reći onako početnica, znači od, od e, ono, ljudi koji, koji bi stvarno željeli, a ne znaju ništa o tome, pa do, do i, i, do onih naprednijih. Pardon, rekao si da ti Linux e, install festovi, da u biti da su to besplatni za građanstvo. Pa koja je sad tu ono računica njima, koja je računica vama oko organizacije takvih festivala? mi tu zapravo nemamo nikakvu računicu. To je čisto jedan od, eh, jedna od stvari koju mi radimo, odnosno promicanje i popularizacija. I mi smo tu zapravo eh, lokalna Hrvatska udruga korisnika podružnica Karlovac eh, je tu kao nekakav lokalni support, odnosno lokalna podrška svima koji žele nešto saznati u Linuxu. Imamo i svoju malu stranicu na, kojem, na kojoj se nalaze podaci većinom vezani za te manifestacije koje, koje mi organiziramo i jednostavno želimo ljudima ljudima pomoć, jer e, u Linux svijetu je obično to tako. Vama je neko pomogao, vi pomognete nekom drugom i tako. Ljudi se međusobno pomažu i e, dogod ne moraju, E, ne žele ljudima naplaćivati e, ništa u tom smislu, znači čisto, čisto tako. Jedino, ne znam, ako ćemo morati negdje platiti dvoranu ili tako dalje, onda ćemo reći ljudima morat ćemo platiti dvoranu i normalno kad su ovakve stvari kao nekakvi tečajevi, onda e, to se obično uzme nekakva simbolična cifra čisto da se pokriju nekakvi inicijalni troškovi koje imamo, ali trudimo se da to bude stvarno pristupačno svima i da svako može doći i svako može nešto naučiti. Isto tako dijelimo distribucije koje su besplatne, i tako evo, Doneseš svoj medij, to ti neko sprži tamo, dati neko kratko uputstvo ti instalira na tvoj kompjuter i to je to. Kako su bili prihvaćeni Linux stal Festovi u Karlovcu? Pa mi mislimo da su bili prihvaćeni dosta dobro, ono, bilo je cirka u prosjeku ono desetak ljudi, što možda se čini malo, ali s obzirom koliko vremena neke stvari oduzme i koliko su ljudi zainteresirani imaju puno pitanja, bilo je dobro. Znači, stalno je bio nekakav odaziv, tako da, s obzirom da nismo baš previše ni radili na nekakvom marketingu i nismo stigli puno to i plakatirati tako, nismo za sad zadovoljni. A kako u drugim gradovima sad Linux i Stal Festovima, kako ono funkcioniraju? Slično kao kod nas? Ne, pa koliko je meni poznato, Karlovac za, za sad ima onako najbolju seriju i nekako je ustaljeno. Mi smo nekako rekli da bi s domaćima radili po dva install festa godišnje, ono, u prvoj polovici godine drugoj čisto tako da ljudi ono, da, da znaju da je to tad i da će uvijek u to vrijeme otprilike moći imati tako nešto. Mogu pozvati prijatelje ili oni mogu sami doći tako. Znači sad bi u proljeću mogli očekivati sljedeći? Da, da, definitivno. Ne znam, ne znam, ne znam točno kad još nije određen datum, ali to ćemo vidjeti točno kad kad bi najbolje svima odgovaralo, pa tako ćemo napraviti. Jer, o, nažalost, je naši članovi isto su svi zaposleni ljudi rade, pa onda moramo to nekako uskladiti čisto vrijeme. Kakva je situacija i suradnja sa ovim drugim organizacijama, spomenuo se sada domaće, e, imali kakve suradnje dakle, sa drugim organizacijama, sa udrugama civilnog društva, sa školama moguće, sa, možda sa gospodarskim sektorom, kako tamo funkcionira? Ono što imamo je suradnja sa, dugogodišnja sa udrugom HR Open, a Ja osobno nemam podatke, stvarno ne mogu, ne mogu tu ništa reći što se tiče suradnje sa ostalim udrugama, osim ovo što mi radimo u Karlovcu sa domaćima. Da li se tu, tu tako da stvarno, stvarno ne znam s čim s kojom, organizacijom se dana, s kojom organizacijom se ovako radila nekakva suradnja i tako baš ono što se tiče Hulka i to. Tako da ne mogu reći. Vjerojatno, vjerojatno je, pretpostavljam da je, ali ja osobno nemam bilo nekih moguće prezentacija po srednjim školama, po višim školama. Znam da SC Karlovački, Karlovački studentski centar ima svoju internet učionicu kompletno na Linuxu. Ne mogu da, da li je bilo šta što se tiče na nivou Hrvatske, e, mi u Karlovcu još nismo radili, premda smo imali planove da bi, da bi nešto od toga napravili. A to što se tiče toga na studentskom centru, to je i naš, ko, naš koordinator, odnosno ajmo reći glava Karlovačke podružnice Hulka, on je i radio tu instalaciju toga. Doduše to je bilo, ovaj, to su oni imali suradnju studentski centar sa veleučilištem ili on tada tamo radio i koliko ja znam to sasvim fino njima funkcionira, oni su skoro zadovoljni. A sad za škole ne znam, vidjet ćemo. Ja osobno bih volio da napravimo nekakve prezentacije po školama, ne znam, gimnazija, šmrc i tako, bar ovo što se tiče, ono, baš što se tiče Karlovca sad. Kako inače, e, konkretno e, školstvo gleda na Linux, odnosno na free open source software? Odnosno, mislim, na, e, što se tiče uvođenja u... A kako bi rekao, oni nekako još malo pipkaju ono oko toga, bi, ne bi i tako dalje. Mislim da nekakvog e, konkretnog projekta na nivou države nema. Mislim, tek su prošle godine dane nekakve smjernice za korištenje e, softvera baziranog na principima otvorenog koda u državnom, u ovim institucijama državne uprave, no međutim šta će sad biti od toga, hoće biti šta ili neće, ja stvarno ne znam. Većina stvari koja se odvija u školama zapravo ovisi od samih profesora, odnosno već, mm, tu mislim većina na profesore informatike. Ok, sad ćemo malo opet zasvirati pa se onda čujemo poslije glazbenog broja. Never have seen it dreaming I should remind me of something I've seen in a dream. Ok, evo o smo u studiju. emisija Sektor 3, današnji gost Ljubomir Božić iz Hrvatske udruge Linux korisnika. Neke od e, europskih državnih uprava su djelomično prešle na softver otvorenog koda. Možeš malo sad o tome detaljnije? Pa da, neke, neke državne uprave su prešle, neke razmišljaju. Neke su napravile djelomičnu tranziciju, znači jedan dio im je ostao bilo desktop računala, na Windowsima. Većina, većina toga što se razmišlja prvenstveno kreću kao prvo s ove serverske strane, pa onda tek na mm, desktop mašine, ali ne bi ja toliko spomenuo mm, možda neke konkretne primjere, već, već čisto da je mm, Linux definitivno nije nešto što danas možete zanemariti, definitivno ga trebate uvesti u ajmo reći u svoj izračun troškova i koliko će vas na kraju zapravo vaša informatizacija koštati. Ako ništa drugo, e, možda da ne bude nekakav e, samo Linux sustava, ali dosta, na dosta primjera se može vidjeti da, da se rade čak i e, heterogeni sustavi i kombinacija Windows, Linux i tako dalje, dok kod nekih uprava i čak nekih dijelova država kao u Španjolskoj gdje se zapravo favorizira Linux kao kompletno rješenje za sve. Njemačka? Pa Njemačka, koliko ja znam, e, dosta uspjeha imaju u i to gdje su baš studiozno krenuli na te stvari u Minhenu i sam Bundestag, ja mislim, oni su djelomično imali većinom serverski dio i tako. E, u današnje vrijeme dosta se raspravlja baš o Open Document formatu, znači o Open Office formatu koji je, koji je standardiziran i o tome e, zapravo u slobodnom razmenu dokumenata, znači da je sam format datoteke e, čitljiv e, svima ili da ako ništa drugo da svi barem imaju mogućnost napraviti aplikacije koje čitaju te podatke i na taj način nemamo e, više barijera. Znači imamo zapravo svi jedan zajednički, zajednički jezik i dokumenti mogu bez problema kolat i, razmjena nije ničim sprečena za razliku od zatvorenih formata gdje ste što ste vezani formatom em što ste vezani aplikacijom, em što ste vezani tome da ako e, razvijatelj napravi novu verziju, nešto unutra promijeni, vi morate upgradeati to, kupovati, nadograđivati i tako dalje, imate puno više komplikacije i problema i <clears throat> to se danas sve više uviđa da otvorenim, softverom baziranim na principom otvorenog koda i otvorenim standardima e, masa tih problema nestaje. To je jedini razlog zašto koristiti free open source software. Pa nije jedini razlog. Meni osobno je taj operativni sustav bolji od ovog drugog ili od ovih drugih operativnih sustava, znači ne samo Linux, već i postoji još neki drugi sustav, jer kad već spominjemo tu Linux kao, Windows je kao naj, najzastupljeniji, meni osobno, ja ga koristim i u uredu i meni osobno je puno, puno bolji one aplikacije koje ja koristim i tako. Mislim, e, velim, stvar je, stvar slobode izbora i e, onoga što u open source svijetu zapravo nekima na početku je čak i nerazumljivo i smeta što ima jako puno raznih varijanti nečega. Ali to je zato što e, razni ljudi, ljudi su različiti i ljudi vide neke stvari na različite načine. Tako da neki žele implementirati i rješavati nekakav problem na jedan način, drugi na drugi način. No, međutim, ja uvijek mislim da oko nekakvih glavnih stvari nađe se nekakav e, nekakav zajednički standard kako bi nešto otprilike trebalo, otprilike trebalo biti na koji način to može ljudima e, stvarno pomoći, da im bude jednostavno za korištenje, da im bude stabilno i da im bude sigurno mislim da tu Linux igra veliku ulogu i da može puno pružiti korisnicima. Bilo za serverski dio gdje je već godinama dokazan kao jedna e, sigurna i stabilna platforma, a u zadnjih par godina, pogotovo u zadnje vrijeme, i kao desktop, pa čak i za korištenje kod kuće ili u uredu ili bilo gdje drugdje. Meni dosta profesionalaca baš E, koji se bave nekim DTP alatima, dakle alatima za obradu slike, e, zvuka, filma i tako dalje, pa dosta sumnjičavo gledaju na Linux aplikacije. S druge strane, su Linux aplikacije su besplatne za skinuti sa interneta, možeš ih legalno instalirati na svoje računalo u uredu. A pa kod profesionalnih korisnika e, koji, ajmo reći, računalom i programima koje oni koriste zarađuju za život, E, kod njih nije problem novca, znači nije problem kupiti licencu e, i ne gledaju na Linux u tom smislu, nego gledaju šta im on može pružiti da oni e, stvari koje rade obave brže, brže, bolje, jednostavnije i sigurnije. Za neke, kod nekih aplikacija, ajmo reći, postoji problem što možda neke nisu tako efikasne ili možda ne postoje prani u smislu e, da se preseli jedna e, istovjetna aplikacija koju su oni koristili na Windowsima sad da, da ima za Linux. Dosta aplikacije trenutno sad u razvoju, pogotovo recimo baš, baš što se tiče DTP-a, a neke aplikacije su jednostavno moćne, no međutim ipak drugačije za korištenje, a ljudi jednostavno ili zbog e, toga što nemaju vremena ili zbog toga što ne žele nanovo učit ili iznova učit e, određenu aplikaciju, misle da jednostavno ne mogu, e, da jednostavno to nije za njih. E, što se mene osobno tiče, ako želite samo kopiju Windowsa i kopiju aplikacije koje imate pod Windowsom, onda po meni kupite licencu i slobodno ostanite na Windowsima. Ako želite nešto mm, novo naučiti i baviti se malo nekakvim novim stvarima i ako ništa drugo naučiti neke programe iznova, onda u svakom pogledu bi vas htio uh, eh, ovaj, ovaj, kako bi rekao eh, inspirirat da krenete možda čak i u jednu malu avanturu, instalirate Linux, probate, vidite što je. Ono što se, kod eh, ono što se pokazalo u praksi je da korisnici koji se nisu susretali sa Windowsima imaju, ajmo reći, nešto nešto e, brže prihvaćanje i samog Linuxa i, i lakše im je zapravo na tim aplikacijama. Zašto? Jer jednostavno ne, traže istu i identičnu aplikaciju. Zato što nisu radili sa njima prije, nego kreću, ajmo reći, kreću, kreću od nule. No naravno, nije, e, ja isto tako, nit ne zanemaruju se i takvi korisnici. Znači, ajmo reći, sad smo donekle se pokrio taj dio što se tiče office alata na koje su ljudi navikli. Neki lati se recimo kao uh, GIMP koriste čak i u, čak i u Hollywoodu i, i tako, da ne spominjamo ove rendering farme. Tako da ne bih rekao da se baš ništa ne koristi profesionalno, daleko od toga. Ali ti si baš spomenuo ove specifične desktop aplikacije, pa ja zapravo konkretno sad pričam više, više o njima, a ne o, mi ćemo ovih dana organizirati u Karlovcu i prezentaciju Blender 3D programa. po pa Blender je jedan, jedan mali i zapravo fantastičan program za 3D e, modeliranje i rendering, e, čak ima i modul za e, video, video editiranje i evo zadnje, zadnju stvar koju su napravili, napravljen je prvi open source, open source, jel ako to možemo <laughs> ako to možemo tako nazvati, znači e, otvoreni film, zove se Elephant's Dream, koji je, to je animacija, ali stvarno vrhunska, možete ju skinuti ili s interneta ili se možete nama obratiti pa ćemo vam spržiti na DVD. E, sam Blender je čak, evo sad je i sponzoriran od e, Europske unije, znači ima dotaciju što je jako dobro, se onda određeni developeri mogu potpusti platiti, što znači da mogu E, imati radno vrijeme i cijeli dan se posvetiti tome, a ne da rade, da rade usput nešto. Inače, evo, sam Blender je nekad bio zatvorena aplikacija, takozvana proprietary aplikacija, koju je kompanija zbog određenih stvari e, kasnije odlučila ponuditi na prodaju. I jedno vrijeme su se skupljali novci, ne znam koliko su, 100.000 dolara ili tako nešto, ili možda veća cijena bila, ne znam točno. I onda su korisnici po svijetu skupljali tako novce i na kraju su uspjeli otkupiti taj kod. Kad su ga otkupili, onda su ga um, dali kao, um, kao software otvorenog koda i razvoj, evo, baš prije dva dana, odnosno jučer čak, je izašla um, zadnja verzija i zapravo fantastično je promatra taj projekt koji iz verzije u verziju ima sve više i više uh, funkcija i, i mogućnosti koje sežu pa sad već i u vrlo, vrlo profesionalne vode i ja očekujem da za, da za neko vrijeme će se Blender koristiti koristiti i u, filmskoj industriji. Mislim, sad se već koristi kao pre-rendering alat, recimo u Spider-Manu prvom je korišten kao taj takozvani pre-rendering uh, baš Blender i mislim, takvi projekti dokazuju da je sa određenim načinom financiranja i kad društvo shvati e, da mu određeni projekti mogu biti od koristi za sve i primjeni određeni način financiranja ljudi koji će raditi na razvoju toga, da projekt ne samo da e, može preživjeti, već može i prosperirati i biti sve dobro. west in the Golden State. When I'm headed home, I just can't wait. A pretty little girl that's waiting for me, and the California boogie, it's the place to be. Down in Bakersfield, up at the Golden Gate. San Diego, all throughout the state. The cats and kittens love to move their feet. I think the California boogie is a crazy beat. to the Golden State. If you want a boogie, don't hesitate. Cause when you hear the boogie, just wait and see. The California boogie is the place to be. osjećaj da su u posljednje vrijeme e, Linux kao operativni sustav i aplikacije koje su pogonjene Linuxom, ja ne znam jesam to dobro rekao, razvijaju puno brže nego ova konkurencija, ako se može tu pričati o nekoj konkurenciji. Pa i ljudi što su ovako mogli preko interneta i vijesti sa raznih portala primijetiti da E, sigurnosni propusti i određene ispravke e, bagova i nedostataka u programu se rješavaju daleko brže nego što je to bilo u prošlosti i e, nego što je to kod sličnih konkurentskih programa koji su bazirani na zatvorenom kodu. Recimo konkretno i tu je naj, najsvježiji primjeri su što se tiče Firefox browsera u odnosu na Internet Explorer gdje je daleko, daleko brže ispravljanje određenih bilo sigurnosnih, bilo bilo kojih drugih nedostataka, a i sam razvoj ide puno, puno brže. A koji je razlog tome? Da tako brže, znači da se puno brže razvija bez obzira što nisu investirani novci, za razliku znači od velikih kompanija koje investiraju velike novce, dakle to su ono red veličine milijarde dolara, veliki broj vrhunskih stručnjaka koji rade ono praktički u tri smjene, i ne uspiju to napraviti što ova jedna ovakva mala, e, mala a slobodna zajednica uspijeva napraviti. Pa ja bi to možda e, sveo pod e, jednu rečenicu, odnosno jednu izjavu Erika Raymonda, osnivača, jednog osnivača open source inicijative i jednog od velikih faca u open source svijetu, koji je u svojoj knjizi Cathedral and Bazaar e, rekao da ako dovoljno očiju gleda određeni kod E, svi bagovi postaju jednostavno lako uočljivi, lako vidljivi i na taj način se lako ispravljaju. Jako puno ljudi gleda taj kod i e, ne, ne samo da idu tražiti pogreške i, i tražiti i, i unapređivanje tog koda i kroz cijeli sam razvoj kad jako puno e, ljudi radi na određenom, na određenom projektu sve ide puno brže i i, i bagovi i pogreške se puno prije, puno prije nađu. Dobro, u ovim velikim kompanijama isto veliki broj ljudi radi, to ne možeš reći da nisu vrhunski stručnjaci na polju da, informatike. Bez toga, um, kao prvo, jako dobro su, jako dobro su plaćeni, dosta ih ima i zapravo je čudno da ima <laughs> određenog softvera e, koji je open source i koji je priznato bolji, ali stvarno priznato bolji nego ovaj, ovaj close Mislim, pa šta ću ti reći, pa evo jedna Vista je razvijena pet godina uloženo je po, po različitim izjavama između 5 i 10 milijardi dolara. 5 i 10 milijardi dolara. Za nešto što nažalost nije nimalo fascinantno kao operativni sustav. Ja osobno sam bio razočaran, ja sam mislio da će to biti nešto puno, eh, puno bolje. I kad pogledaš koliko je novaca zapravo uloženo u uh, svijet otvorenog koda i u Linux, onda ćeš vidjeti da je, tu su cifre <laughs> daleko, daleko i neusporedivo manje a, kako brzo zapravo razvoj ide. Stvari u entuzijazmu, e, stvari u velikoj, e, velikoj količini ljudi i u tome da ljudi žele e, da to je zapravo dokaz kako otvoreni kod i kao slobodan softver potiče razvoj a ne da ga guši što su neki htjeli izjavljivati, ne nego jednostavno potiče razvoj i inventivnost i sve ostalo. Da pa me on nakon ovog svega što si rekao ispada da je to biti jedna velika zajednica, dakle ono na globalnom nivou koja svakodnevno komunicira između sebe na razvoju, poboljšanju i ne samo softvera na kojima se radi. Pa da, krenulo je sa softverom, a sad možemo vidjeti po Creative Commons inicijativi da polako ide i u svijet e, umjetnosti, znači glazbe, filma i tako dalje, ljudi jednostavno ne žele biti E, vezani različitim e, licencnim e, pravima koje im više oduzimaju nego što im daju. Tako da ljudi zapravo sami žele pronaći način kako mogu slobodno razminjivati informacije i kako mogu slobodno pridonijeti i pomoć nekom na taj način. Znači ne samo mu nešto prodati, a šta će, šta će vaš susjed ako ne može kupiti nešto? A mislim da bi mi u današnje vrijeme morali informatiku smatrati i informacijsku tehnologiju vrlo bitnim čimbenikom u, u današnjem društvu, zapravo tekovinom cijelog čovečanstva. I mislim da nemamo pravo nikome onemogućiti pristup informacijama i da svi imaju jednaku mogućnost za razvoj na, na tom pogledu. Znači da ne radimo, ajmo reći, ne znam, možda to možda presmjelo za reći, ali da ne radimo nove kolonije u smislu toga da mi imamo monopol na neke informacije da drugi nemaju i da na taj način možemo manipulirati s nekim. Znači jednostavno otvoreno kolanje informacija, ali mislim što je program? Program je, ako ćete ga mm, staviti na nekakvu e, univerzalnu razinu, isto tako informacija koji, koji bilo šta drugo. Tako da jednostavno sve se otvara, a ne zatvara i ono što je internet donio, donio otvorenost svih, olakšanu komunikaciju, i tako dalje. I donio je tehnologije i operativne sustave koji se baziraju na takvom načinu, na razmjeni informacija, na konstantnom usavršavanju, unapređivanju i tako dalje. I dobro, i dobro biti cijelog društva. Ok, ja bih polako zatvorio današnju emisiju. No, e, što se tiče kontakta sa Hulkom, dakle svi koji su zainteresirani nešto naučiti više, kako mogu doći do vas, možeš još jednom reći? Pa mogu možda najjednostavnije preko naših internetskih stranica, glavnog portala www.linux.hr ili lokalne karlovačke stranice k.linux.hr gdje mogu naći mail adrese ili bilo što drugo. Mogu se obratiti i u udrugu domaći gdje mogu isto dobiti sve podatke i o manifestacijama i o različitim radionicama i tečajima koje, koji će se dešavati i o tome na, ako žele recimo dobiti određenu distribuciju da im se presnije nešto, da im se objasni, pomogne i tako dalje ili bilo što drugo. Puno ti hvala na gostovanju današnje emisije. Ja vjerujem da ćemo se mi ove godine sigurno još čuti u eteru Hrvatskog radio Karlovca pa i vidjeti na jednom od Linux Install Festova. Puno hvala. E, pa ja se nadam isto, hvala svima, hvala tebi i nadam se da sam možda malo nekome nešto objasnio i da sam možda bio, nadam se da sam bio jasan u većini stvari i želio bih svim e, se zahvaliti svim slušateljima i predložiti im da ako ništa drugo neka probaju. Ništa ne košta, postoje live, takozvane live distribucije, E, koje mogu staviti u svoj CD-ROM ili DVD-ROM, pokrenuti s njih da se ništa ne instalira na hard disk. Na taj način mogu vidjeti kako Linux izgleda, kako izgledaju aplikacije i na jedan vrlo jednostavan i besplatan način ih mogu probati. Možda im se i svidi. Ja mislim da hoće. Puno hvala, doviđenja. Lijep pozdrav.